Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Իրավիճակը Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում Նախագահ Բակո Սահակյանը մասնակցել է Ստեփանակերտի քաղաքապետին առընթեր ճարտարապետական խորհրդի նիստին։ Աշխատանքային խորհրդակցություն ԼՂ ազգային ժողովում։ Քաշաթաղի շրջանի աղավնու համայնքում կկառուցվեն 50 առանձնատներ։ Հայաստանը մշակել է զինված դիմակայությունը զսպելու նոր հայեցակարգ։ Ադրբեջանի ղեկավարի ագրեսիվ ոճը հասցեագրված է առաջին հերթին իր ժողովրդին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Մարտի 21-ին եւ լույս 22-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գծում հակառակորդը տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակել է ավելի քան 1100 գրակոց։ Ինչպես տեղեկացնում է ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայությունը, պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը հիմնականում ձեռնպահ են մնացել պատասխան գործողություններից եւ շարունակել վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Այսօր տեղի է ունեցել Ստեփանակերտի քաղաքապետին կից ճարտարապետական եւ քաղաքաշինական խորհրդի նիստը ԼՂ նախագահ Բակո Սահակյանի վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի պաշտոնատար այլ անձանց մասնակցությամբ քննարկվել են մի շարք ճարտարապետական նախագծերի իրականացման առնչվող հարցեր։ Մասնավորապես ազատամարտիկների փողոցի համար 2 հասցեում գտնվող նախկին երաժշտական դպրոցի որպես մեդիա կենտրոնի շենքի վերակառուցման իրենց նախագծերն են էսքիզային առաջարկների տեսքով ներկայացրել ճարտարապետներ Մանուշ Տիտանյանը, Սևակ Ասրյանը եւ Վլադիմիր Սարգսյանը։ Մանուշ Տիտանյանը իր նախագծում առաջարկեց կառուցել նկուղային հարկ տաղավար։ Ըստ ներկայացված նախագծի մեդիակենտրոնի երկրորդ հարկում կլինեն ընդհանուր սրահը, աշխատանքային սենյակներ, մեծ եւ փոքր տաղավարներ։ Ներքևում մեծ սրահ են նախատեսել, հարցկաց ունենալ նիստերի դահլիճ, բայց ժամանակակից հանդեպս պահանջներից ելնելով առաջարկված է ներքևի ամբողջ մեծ սրահաշողներ բաց, որտեղ կարող է տեղավորենք մեր մոնտաժողներին, ռեժիսոր, օպերատորներն են, խմբագիրներն են։ Այսինքն կրնի մեծ սրահ, որտեղ ռելաքսի սրահ է, են կարող միմյանցից շփվել, խոսել։ Ասենք որ առաջին հարկում մենք տեղավորենք բոլոր աշխատանքային սենյակները։ Երկրորդ հարկում ունենք մեծ տաղավարը, փոքր տաղավարը, դեն համապատասխան ապավական սենյակներով եւ ընդհանուր սրահ որտեղից գնում են դեպի աշխատանքային ծենակները։ Պարտադիր ունենան էվակուացիոն աստիճաններ, որը տրված է այս հատվածում հակառակ հիմնական աստիճանաբանդակի։ Ճարտարապետ Սևակ Ասարյանի առաջարկով նոր շենքը կունենա երկու թև։ Նոր շենքի առաջարկ կատարեց եւ ճարտարապետ Վլադիմիր Սարգսյանը։ Հանրապետության ղեկավարի հավանության արժանացան Նաբերեժնայի փողոցի վրա գտնվող ավտոտեխ սպասարկման կետերի վերակառուցման եւ Արտուր Մկրտչյան փողոցի համար 79 հասցեում գտնվող գեղեցկության սրահի երկհարկանի կիսակառույցի էսքիզային առաջարկները։ Նախագահ Սահակյանը կարևորել է բոլոր նախագծերի մանրակարգիտ քննարկումը, նշելով, որ մայրաքաղաքում քաղաքաշինական ռազմավարության հիմնական ուղղվածությունը պետք է լինի քաղաքի ֆունկցիոնալ հնարավորությունների ընդայնումը եւ ճարտարապետական տեսքի բարելավումը։ Հանրապետության նախագահը առաջարկեց ընդլայնել ճարտարապետական խորհուրդը, նրանում ընդգրկել ինչպես երիտասարդ ճարտարապետների, այնպես էլ այլ բնագավառների ներկայացուցիչների, գրողների, մշակույթի գործիչների։ Խորհրդի նիստի ավարտին երկրի ղեկավարը հանրարարականներ տվեց քաղաքապետին եւ քաղաքաշինության նախարարին։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ ԼՂ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը մարտի 21-ին հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն։ Քննարկվել են երրորդ նստաշրջանի երկրորդ նիստի օրակարգում ներառված օրենքների նախագծերը, որոնք վերաբերում են գյուղատնտեսության ոլորտին։ Ինչպես տեղեկացնում է խորհրդարանի մամուլոցարայությունը, նիստում օրինագծերի վերաբերյալ համապատասխան պարզաբանումներով հանդես է եկել արտադրության եւ արտադրական ենթակառուցվածքների հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արպատ Ավանեսյանը։ Ամփոփելով խորհրդակցության արդյունքները Աշոտ Ղուլյանը հայտարարել է, որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի 3-րդ նստաշրջանի հերթական լիագումար նիստը տեղի կունենա մարտի 24-ին ժամը 11-ին։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք, անցած Կիրակի Valex Garden հյուրանոցային համալիրի դահլիճում Արցախում առաջի անգամ գինու համտես է կազմակերպվել։ Մասնակցում էին Հայաստանից եւ Արցախից մոտ 15 լավագույն խաղողագործներ եւ գինեգործներ, շուկայում արդեն հեղինակություն վայելող իրենց արտադրած գինիներով։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ Այս նախաձեռնության աջակցել է Հայաստանի այգիններ միությունը, որի նախագահ Վարդգես Գուրյանը համտեսի նպատակը հետևակերպ է մեկնաբանում։ Հայկական գինիները ավելի աշխուժավոր ծանոթացնել հանրության, շուկաներում, ռեստորանի դերերի, հոթելի հյուրանոցների դերերի եւ այլն։ Համտեսին ներկայեր նաեւ վարչապետը կառավարության անդամների ուղեկցությամբ էկոնոմիկայի նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանը նախաձեռնությունը կարևորում է տնտեսության մեջ գինեգործության ճյուղի զարգացման տեսակետից, հատկապես որ Արցախյան գինին արդեն կամած կամած իր կայուն տեղն է գրավում միջազգային շուկայում։ Մենք արդեն լուրջ հաջողություններ ունենք կոնկրետ գինիների արտահանման հետ կապված, որովհետև եւ որակը եւ ասենք գնային քաղաքականությունը լրիվ հնարավորություն է տալիս միջազգային շուկաներում մրցունակ լինելու։ Շեխեր գինիների արտադրության ընկերության ներկայացուցիչ Բաղդասար Ղուլյանն արտահանման իր փորձի եւ այդ հարցում կարեւոր պայմանի մասին է խոսում արտահանում է Ռուսաստանի Դաշնություն, Ֆրանսիա, Գերմանիա քիչ քանակությամբ ճշտա մեկեր մեր տեղի շուկաներում։ Չի կարող սպառման խնդիր ունենա, եթե որակով ունենա։ Իսկ լավ գինի ստանալու համար կարևոր պայմանը միայն ու միայն մեկն է, համոզված է ապունկինի գինիներ արտադրող Համլետ Գրիգորյանը, ում համար արևահամայդ խմիչքի արտադրությունն ավելի շատ հոբբի է, քան եկամուտ ստանալու ձեռնարկ հոգին դնես այդ գործի մեջ լավ գինի ստանալու ես։ Ես բիզնես չեմ անվանում, հատա հոբի է, նախասիրություն է։ Արտադրում ենք աշխոր կարմիր գինի, առանց կոնցենտրատի անունով կոչվում է ապոնկինի։ Նման համտեսներն ավանդական են դառնալու Արցախում խոստացել են գազམ་ակերպիչները առաջիկայում նախատեսված համտեսը կկազմակերպվի միայն արցախյան գինեգործների համար։ Բելլա Լալայան այսօր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Երևանի քաղաքապետ Տարուն Մարգարյանը հանդիպում է ունեցել ԼՂ փոխվարչապետ Արտուր Աղաբեկյանի գլխավորած պատվիրակության հետ։ Առանձնակի կարևորելով հայկական երկու պետությունների մայրաքաղաքների, ինչպես նաև ԼՂ շրջանների եւ Երևանի վարչական շրջանների միջև հաստատված սերտ համագործակցությունը, Երևանի քաղաքապետը նկատել է, որ նախանշված բոլոր ուղություններով քաղաքային տնտեսության տարբեր ոլորտերում իրականացվող աշխատանքները հաջողված են եւ ընդանում են ըստ ժամանակացույցի։ Անդրադառնալով Երևանում նախատեսվող Արցախյան բարիկներ ցուցահանդեսի անցկացմանը, քաղաքապետ Տարուն Մարգարյանը նշել է, որ քաղաքապետարանը իր լիազորությունների շրջանակում պատրաստ է ըստ ամենայնի աճակցելու միջոցառման կազմակերպմանը։ Շնորհակալություն հայտնելով ջերմ ընդունելության համար ԼՂ փոխվարչապետ Արտուր Աղաբեկյանը իր գոհունակությունն է հայտնել երկու մայրաքաղաքների միջև իրականացված ծրագրերի վերաբերյալ եւ ընդգծել, որ իրապես շոշափելի արդյունքներ են գրանցվել համագործակցության բոլոր ուղղություններով։ Հանդիպման շրջանակում ԼՂՀ-ում սոցիալ-տնտեսական ծրագրերի իրականացմանը ցուցաբերած գործուն աջակցության եւ բանակ հասարակություն կապերի ամրապնդման գործում ունեցած ավանդի համար Երևանի քաղաքապետարանի սոցիալական ապահովության վարչության պետ Ռուզաննա Զաքարյանը ԼՂՀ նախագահի հրամանագրով ապարգևատրվել է երախտագիտություն մեդալով։ ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանի մոտ երեք կայացած հերթական ոլորտային խորհրդակցությունը վերաբերում էր Քաշաթաղի շրջանի Աղավնո համայնքում բնակարանաշինության աշխատանքներին։ Նախարարության մամուլոցարայության փոխանցմամբ վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի հետ Լիբանան կատարած աշխատանքային այցի շրջանակներում Կարեն Շահրամանյանը հանդիպում է ունեցել Լիբանանահայ գործարարների կողմից հիմնադրված Արցախ Royce Investment ընկերության պատասխանատուների հետ, որի ընթացքում քննարկվել են բնակավայրի երկրորդ փուլի 50 առանձնատների տեղակայման մասին հարցեր։ Նախարարը հանրահարականներ է տվել աշխատանքները ամբողջությամբ ավարտելու մասին, նախանշելով կոնկրետ ժամկետ։ Աղբյուրի հաղորդմամբ մինչև օգոստոսի 15-ը առաջին փուլի 50 առանձնատները պետք է պատրաստ լինեն արկա ենթակառուցվածքների հետ միասին։ Առանձնատների շահագործման հանձնումը նախատեսվում է սեպտեմբերի 2-ին ԼՂՀ հրճակման 25-րդ տարեդարձի միջոցառումների շրջանակներում։ Հայաստանը մշակել է զինված դիմակայությունը զսպելու նոր հայեցակարգ։ Այս մասին 3 Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ղեկավար կազմի օպերատիվ հավաքների մեկնարկի ժամանակ իր խոսքում նշել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանը։ Իր խոսքում Հայաստանի Հանրապետության նախագահը անդրադարձել է անցյալ տարի շփման գծում արձանագրված իրավիճակին։ Տարեվերջին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ստացան որակապես նոր սպառազինություն եւ հետագա մատակարարման երաշխիքներ, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Տարեվերջին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը ստացան որակապես նոր սպառազինություն եւ հետագա մատակարարման երաշխիքներ։ Կարծում եմ օգտակար կլինի օպերատիվ հավաքի ընթացքում ներկայացնել պաշտպանության նախարարության մոտեցումները տարածաշրջանում ռազմաքաղաքական իրավիճակի եւ երկրի անվտանգության ապահովման ուղղված գործառույթների կատարման նկատմամբ։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ներկաներին մղթել է արգասաբեր աշխատանք ու ակտիվ մասնակցություն օպերատիվ հավաքներին եւ պատասխանել հավաքի մասնակիցներին հետաքրքրող բազմաբնույթ հարցերին, որոնք վերաբերել են Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման բանակցային գործընթացի ներկապուլի վիճակին, սահմանամերձ բնակավայրերի խնդիրներին, դաշնակից պետությունների հետ համագործակցության ընթացիկ հարցերին, ազատ ամարտիկների, վետերանների եւ զինծառայողների սոցիալական պայմանների բարելավման ուղղությամբ նախատեսվող ծրագրերի գրերին եւ այլն։ Դուք լսում եք լուրեր։ Միացյալ Նահանգների Հայդատի հանձնախմբի օրեսդրական հարցերով տնորեն Ռաֆի Քարակաշյանը Միացյալ Նահանգների Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի եւ սենատի անդամներին է ներկայացրել 2017 թվականին Հայաստանին եւ Արցախին արտաքին ֆինանսական օգնության ծրագիրը։ Քարակաշյանը օգնության առաջնահերթ կետերն է համարում։ Արցախին հատկացվող ֆինանսական օգնության բարձրացում, այդ թվում Ստեփանակերտում բարոնուհի Քերոլայն Քոքսի անվան վերականգնողական կենտրոնի համար, Բաքվին հատկացվող ֆինանսական օգնության զրոյացում, մինչև Ադրբեջանը չհամաձայնի շփման գծից հետ քաշել դիպուկահարներին եւ ցանր տեխնիկան, վերջ դնի պատերազմը վերսկսելու իր սպառնալիքներին, համաձայնի հակամարտությունը լուծել խաղաղ ճանապարհով։ Հայաստանին 10 միլիոն դոլարի չափով օգնություն տրամադրել երկրում ապաստան գտած սիրիացի փախստականների աջակցության համար։ Միաժամանակ Հայաստանի բարիկամները Ամերիկայի բոլոր ծայրերից էլեկտրոնային փոստով կոնգրեսում իրենց ներկայացուցչին կոչ են արել միանալ Դոլդի եւ Փալուոնի նամակին, որը համանման դրույթներ է պարունակում Հայաստանին հատկացվող օգնության մասին։ Ակնկալվում է, որ այդ նամակը կուղարկվի այս շաբաթ։ Ադրբեջանի ղեկավարի տարօրինակ եւ ագրեսիվ ոճը հասցեագրված է առաջին հերթին սեփական ժողովրդի դեմ։ Այդ մասին ասել է Հայաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Շավարժ Քոչարյանը, պատասխանելով լրագրողների հարցերին։ Արավել քան տարօրինակ է այն, որ երկրի ղեկավարը բացահայտորեն դեմ է արտահայտվում այնպիսի միջոցառումների իրականացմանը, որոնք ուղղված են մարդկային կյանքերի փրկությանը։ Նրա խոսքով Ադրբեջանի ղեկավարությունը բոլորին մեղադրում է ստատուս քվոյի պահպանման մեջ, այնինչ հենց ինքը անում է ամեն ինչ, այդ թվում գործելով իր իսկ ստանձնած պարտավորություններին հակառակ ստատուս քվոն պահպանելու համար։ Ադրբեջանի ղեկավարի տարօրինակ եւ ագրեսիվ ոճը հասցեագրված է առաջին հերթին սեփական ժողովրդի դեմ, որովհետեւ գնալով անհնարին է դառնում հասարակության ուշադրության շեղումը եւ ժառանգական աթորի պահպանումը սահմաններին լարվածության սրմամբ եւ արտաքին վտանգի շահարկմամբ, ասել է Շավարժ Քոչարյանը։ Թողարկման վերջում եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, Հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամատություն առանց տեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 7 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 2 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագիրը սպարվեց։